Pirmoji karalių knyga. Trečias skyrius. Saliamonas susigiminiavo su faraonu, Egipto karaliumi. Jis vedė jo dukterį ir parsivežė ją į Dovido miestą. Ji čia gyveno, kol Saliamonas baigė statyti savo namus, viešpaties namus ir sieną aplink Jeruzalę tačiau žmonės vis dar aukojo aukštumose, nes nebuvo pastatyti namai viešpaties vardui. Saliamonas mylėjo viešpatį, laikydamasis savo tėvo Dovido nurodymų, tačiau ir jis aukojo bei degino smilkalus aukštumose. Karalius nuėjo į Gibioną aukoti, nes tai buvo garsi aukštuma, Jis aukojo ant to aukuro tūkstantį deginamųjų aukų. Gibione viešpats pasirodė Saliamonui naktį sapne ir tarė, prašyk, ką aš tau galėčiau duoti. Saliamonas atsakė, tu parodai savo tarnui, mano tėvui Dovidui, didelį gailestingumą, nes jis elgėsi tavo akivaizdoje teisingai, teisiai ir iš tyros širdies. Tu parodė jam savo gerumą, duodamas jam sūnų, kuris sėdėtų jo soste, kaip tai yra šiandien. Viešpatie, mano dieve, tu padarei savo tarną karaliumi, mano tėvo Dovido vietoje, nors aš dar labai jaunas ir nežinau, kaip įeiti ir kaip išeiti. Tavo tarnas yra viduryje tavo tautos, kurią tu išsirinkai. Didelės tautos, kurios neįmanoma suskaičiuoti, neapriepti dėl daugumo. Duok savo tarnui išmintingą širdį, kad galėčiau teisti tavo tautą ir skirti gerą nuo blogo. Kas galėtų valdyti tokią didelę tavo tautą Viešpačiui patiko toks Saliamono prašymas. Dievas jam tarė, kadangi prašiai išminties teisingai nuspręsti, o ne ilgo amžiaus savo, turtų savo ar savo priešų gyvybės, tai padariau pagal tavo prašymą. Aš daviau tau išmintingą ir sumanę širdį. Panašaus į tave nebuvo iki tavęs ir po tavęs nebus tokio kaip tu. Taip pat daviau tau ir ko neprašėjai, turtų ir garbės. Niekas tau neprilygs tarp karalių per visas tavo dienas. Ir jei vaikščiusi mano keliais, laikydamasis mano nuostatų ir įsakymų, kaip tavo tėvas Dovidas, aš prailginsiu tavo dienas. Saliamonas pabudo ir suprato, kad tai buvo sapnas, Po to jis sugrįžo į Jeruzalę ir priešais viešpatės sandoros skrynę aukojo deginamasias bei padėkos aukas. Jis iškėlė puotą visiems savo tarnams. Kartą dvi paleistuvės atėjo pas karalių ir stojo jo akivaizdon. Viena moteris sakė, mano valdove, aš ir šita moteris gyvename vienose namuose Aš pagimdžiau sūnų, būdama su ją tuose namuose. O po trijų dienų ir ji pagimdė. Mes buvome vienos ir nieko iš pašalinių nebuvo su mumis, tik mes dvi. Šitos moters sūnus naktį mirė, nes ji nugulė jį. Vidurnaktį atsikėlusi, kai aš miegojau, ji paėmė mano sūnų nuo mano pašonės ir paguldė jį prie savęs, o savo mirusi sūnų paguldė prie manęs. Rytą atsikėlusi, norėjau maitinti savo sūnų, bet pamačiau, kad jis miręs. Gerai įsižiūrėjusi, pažinau, kad tai nebuvo mano sūnus. Antroji moteris tarė, netiesa, mano sūnus yra gyvas, o tavo sūnus miręs. Bet šita atsakė, ne, tavo sūnus miręs, o mano sūnus gyvas. Taip jos kalbėjo karalius akivaizdoje. Karalius tarė, viena sako, mano sūnus yra gyvas, o tavo sūnus miręs, ir antroji tvirtina, tavo sūnus yra miręs, o mano sūnus gyvas. Ir karalius pasakė, atneškite kardą. Ir atnešė kardą karaliui. Ir karalius pasakė, padalykite gyvąjį kūdikį ir duokite vieną pusę vienai, o kitą pusę kitai. Tuomet moteris, kurios sunus buvo gyvas, gailėdamasi jo, tarė karaliui, mano valdove, atiduok jai gyvąjį kūdikį ir nežudyk jo. O antroji sakė, gerai, nebus nei man, nei tau, padalykite jį. Tada karalius atsakė, atiduokite gyvąjį kūdikį pirmajai ir jokių būdų jo nežudykite. Ji yra jo motina. Visas Izraelis, išgirdęs tą karaliaus sprendimą, ėmė bijoti karaliaus nes matė, kad jam buvo suteikta Dievo išmintis teisti.